badu bizpairu urte eh, eta lantzatu dugula ideia hori. udaberiren besta da egia erreiteko eh, ikasleek salduko dituzte eh, hor, uh, izanen da beren lanaren erakusteko parada bat, uh, erein dituzte barazkiak, aromatikoak eta loriak, erein eta hartatu dituzte urpo jauna gure erriko barazezainaren laguntzarekin, eta hartatu eta bihar salduko dituzte. Lehen helburua pedagogikoa izan ditake eta e, da, da ikustea eh, zer den baratzea, zer aktivitate egiten alden baratzearen inguruan, eta zer responsabilitate behar den ere atxiki, eh, lan horren eh, ere maitera burura ino. Eta ere, zientzietan ikustea landare, landareen beharrak, landaren desberdintasunak, eta ere berdintasunak. Odean, hasi guziek hartu dute? Alor, uh, hasi guziek aurten ez dute hain uh, ongi hartu, eta uh, adibidez, sibuleta eta uh, ere inaginuen, ez da hain ongi ateratu, eta hor da enteresa ere, erreitea, eta ez dela beti denak uh, gauza guziek, ez dela beti uh, nahi dugun bezala joaiten, eta uh, arrazoin desberdin euh, zuen euh, gatik. Ba, hor baziren faktore desberdinak eta aruarena izan da mentoaz? Eh? Pentsatzen dut, eh, bai aurtengo arazo handiena dela umitate uh, eh, handi hoi. Bon, beste problema bat izan da ere tomateak, bare, bare hainitz, do, bare korkoila hainitz izan baita ere ah. uh, janak izan dira. Eta bon, interesatzen ere aurreri, zenta xaltzeko mementoa gin ikusi dituzte eta erremarkatu dituzte, bon beraz, uh, uh, sibuleta ez zela ateratu, biperrak ere irain ditugu, bizikitikiak egon baitira, eh, eta ikusi dituzte tomatiak ere, erein baino aise gutiago, hor dute, hor dira konturatu, ebe, uh, desberdin batzuen gatik, ebe, ebe, ez dilela inongi, marxan, eta hola dela ere mm -hmm. ere. Ordean, egin duzu loreak, ere, ze lore mota? Alor, lore, baditugu, uh, indiako jurufraiak, les oie d'Inde, zinak eta amatxiloreak, lekapuzin. Hora, berden buran, iztegi hori ere lantzen duzie? Bai, gure helburuetan da, bon, diadanik eh, Euskara, zenta eh, proiektu hori, bon, ez dituzte bakaik elebidunek uh, segitzen, eh, ele bakarek ere. Alor, berda erran, nahi nuke erran, aur dilela, lotuak dilela proiektu hori, ama eskolatik, tiki-tikienetatik, zehen bidaino, bainan ez saila berdinean. Eran nahi du erenketak eh, dituzte egin tipienak zebi maila arte, eran nahi bederatzi urteko aurrek arte. Eta gero handiagoak eh, parte hartzen dute proiektuan logistika den eh, aldetik, gara idu gomita, gomitatu ditugu jende batzu, beraz gomiten idazteko, gero uh, egun hortan, zehenbikoek dituzte kesa dirua txikiko eta loreak salduko lutua dena deneri da, bon, euskara, eh, hizkuntza izkuntza, mintzatzea, besteki mintzatzea, iztegi bat eh, baten menperatzea, loren izenak, barazkien izenak, eta bon, beste gauza, bai. Mhm. Ezpedetako eskola publiko edibidunean, beraz, uh, ostiraluntan, uda berriaren besta abiatuko da eskolaren ondutik, ordean, eh? Bai, beraz, eskola bukatuko da lauak eterdietan, eta guk muntatuko ditugu, beraz, lekuaren joanen giraseka, guk erakasleak, e, muntatuko ditugu, eta gero seieketatik goiti, esiko da, saltzketa. Horra, eta, bon, badakitea, horra prestatua dira, taula bat uh, muntatu dugu elgarrekin, gutun bat igorriak ginuen familietan, eh, jakiteko zen hori eh, hor izanen zirenez, eh, zer hor dutan eh, saltegia txekitzeko. Potetipietan emanak dira denak? Bai, bai, bai, bai, bai. normalki, ba, ongi da. Aroa hor barimada guretzat, ongi pasatuko da, menen, bon, behar dut erran ere, euria barimada ere, ez duku uh, atxikiko dugu, leku zaldatuko gira, baina izanen da, hori nahi nuen erran ere. Bo, bai. pre, zer dira presioak? Alors bon, alors presioak euh, berda erran ez girela hor ere uh, gure ez dela uh, ez dela sosaren egitea, baina salketa da uh, beren proiektuaren bukaera. Beraz, uh, euro batetan dira tomateak eta bai baditugu kuiak eta kuiatxoak. biperak txikia izanez uh, berrogeita amak zant, euro dira eta gero beste gutziak berrogeita amak uh, euro Egan behar da, biperazia burasoan elkarteak ere jateko apresatuko duela? Bai, bai, bai, badu hiru urte ere gure lankide direla. Egan nahi dugu, kedugu uh, partea antolatzen eta gero taloak izanen dira. Eta memento goxo bat pasatzen alko da, bera biperaziak uh, e, elkartearekin, bai. Egan nahi du, mentoaz eh, aur batzuk ere beren etxen hartuko dituztela eta beraz eginen beren burasoekin segituko dute uh, bide hori? Bai, begertatzen da, ba, bai, zonbaitek egan daukute, ba, edo eskolan erosten dituzte, edo uh, beste sasoinetan, egan nahi du, uh, bakit ikasurte astapenean, um, lagazkenean uh, loreak landatu dituzte. Espero dut uh, gustu hori, hortik heldu dela eta segituko dutela uh, bide hori. Hora, gero eh, espikatzen diote eta horreri, ez gira hor, eh, obligazione bat emaiteko maitatzen dute edo ez, baina maitatzeko berda ezagutu, guri da ezagura taraztera. Untsa, hitz hauekin eh, hortan utziko dugu, ordean, sabi eh, harin ordoki mil esker eta salmenta hon, ordean, ostirale astiriuntan, seionta egoiti, kanpotik ere ditena aldirela jendeak eh, ez. Gostian, gostian, plazerekin errezibituko ditugu, horra.